46 skirsnis. Perskirimas 71. Pagaliau atėjo metas ir abiem apaštalams. Tačiau lyg tarnybos pabaigai dar buvo leista Dievo žvėjui dvi sielas užvėjoti net kalėjime. Kariai, procesas ir Martinjanas saugoja jį Mamertinų kalėjime, priėmė krikštą. Paskui išmušė kančių valandą. Nerono tada nebuvo Romoje, nuosprendį paskelbė Helijus ir Politetas, du atleistiniai, kuriems Cezaris buvo pavedęs valdyti Romą, kol jis sugrįž. Nukaršusi apaštalą pirmiausia, kaip reikalauja įstatymas, nuplakė, o rytojus dieną išvedė už miesto sienų prie Vatikanų kalvos, kur turėjo būti įvykdyta jam skirta bausmė – mirtis ant kryžiaus. Kareivius stebino prie kalėjimo susirinkusi minę, nes jų manimų prastuolių ir dar svetimšalio mirtis neturėjo tiek dominti – bet jie nesuprato, kad šie būriai tai nesmalsuoliai, o sekėjai susirinkę palydėti į mirties vietą didįjį apaštalą. Po vidudienio pagaliau prasivėrė kalėjimo vartai ir pasirodė Petras apsuptas pretorijonų. Saulė jau buvo kiek pakrypusi į Ostiją, diena rami ir giedra, Petrui dėl jo senyvo amžiaus nereikėjo nešti kryžiaus, nes manyta, jog nepakels, o kad nekliudytų žengti, nepakabino po kaklu ir brūklių. Ėjo laisvas ir tikintieji galėjo jį gerai matyti. Vos tarp geležinių kareivių šalmų pasirodė balta jų galva, menia pratrūko verksmu, bet beveik turstojau nutilo, nes senolio veide buvo tiek ramybės, jis taip spindėjo džiaugsmu, kad visi suprato, jog čia ne auka eina žūti, o nugalėtojas atlieka triumfo žygį. Taip ir buvo. Žvejas, šiaip jau romus ir sulinkęs, Dabar ėjo įsitiesęs, ūgiau aukštesnis už keleivius, pilnas orumo. Niekada jo povyza nebuvo tokia didinga, galėjai pamanyti, kad čia žengia karalius minios ir karių būryje. Aplinkui pasigirdo balsai. Štai Petras eina pas viešpatį. Visi tarsi pamiršo, kad jo laukia kančios ir mirtis – Žmonės ėjo iškilmingai susikaupę, bet ramiai, suvokdami, kad po mirties ant Golgotos kalno lygi šiol niekas negali prilygti jos didybei ir kaip toji atpirko visą pasaulį, taip ši turi atpirkti jų miestą. Kelyje sutikti žmonės sustoja žiūrėjo į šitą senolį, o sekėjai, uždėję ranką, jiems ant peties ramiai kalbėjo. Žiūrėkite, kaip miršta teisuolis pažinojęs Kristų ir skelbęs pasaulyje meilę o tie susimastydavo ir pasitraukdami kalbėdavo savo. Iš tikrųjų, šitas negalėjo būti neteisus. Toliau einant tilo triukšmas ir gatvės šūkavimai, vilkstinė traukė tarp naujai pastatytų namų, tarp baltų kolonų, remiančių šventiklas, virš kurių kraigų kabojo dangus, aukštas, nedrumšiamas ir mėlynas. Ėjo tyloje, tik kai kada žvangtelėdavo kareivių ginklai ar sušnarėdavo maldos. Petras jų klausėsi ir jo veidas vis džiaugsmingiau spindėjo, nes akys vos apriepė šiuos tūkstančius sekėjų. Jautėsi darbą atlikęs ir jau žinojo, kad toji tiesa, kurią visą gyvenimą skelbė, užlies visus į dvangą ir niekas jos užtvenkti nebeįstengs. Taip mąstydamas pakėlė akis aukštyn ir kalbėjo. Viešpatie, liepiai man užkariauti šį miestą, pasaulio valdovą, ir aš jį užkariavau liepėjai man įkurti jame savo sostinę ir aš ją įkūriau. Čia tavo miestas dabar viešpatė ir aš einu pas tave, nes labai pavargau dirbdamas. Paėdamas pro šventyklas, joms kalbėjo, Kristaus šventyklos būsite. Žiūrėdamas į žmonių knipždėlyną, slenkantį pro akis, jiems kalbėjo, Kristaus tarnai bus vaikai jūsų. Ir žengė jausdamas pasiekęs pergalę, suvokdamas savo nuopelnų, savo galę, nurimęs ir didis. Kariai jį nulidėjo per triumfo tiltą, lik netyčia paliudydami jo triumfą ir toliau vedė link Naumachijos ir cirko. Užtibrės tikintieji prisidėjo prie eisenos ir susidarė toks žmonių knipždėlynas, kad centurijonas pretorijonų vadas pagaliau susigriebęs, jog čia yra tikinčiųjų apsuptas kažkoks vyriausias žinys, sunerimo dėl mažo kareivių skaičiaus – Tačiau nemenkiausias pasipiktinimo ar įnešio šūksnis nenuskambėjo iš minios. Visi veidai buvo įsijautę iš šios valandos didybę, iškilmingi ir kartu kupini laukimo, nes kai kurie sekėjai prisiminė, kad po viešpaties mirties žemė prasvėrusi iš siaubo, o numirėliai pakilę iš kapų, taigi ir dabar jie manė, gal pasirodys kokie aiškų ženklai, po kurių amžiais neišdils iš atminties apaštalo mirtis. Kiti netgi kalbėjo savo, o gal viešpats pasirinks Petro žudies valandą nužengti iš dangaus, kai buvo žadėjęs ir teisti pasaulį. Su šiam mintimi jie atsidavė išganytojo gailestingumui. Tačiau aplinkui buvo ramu. Kalvos tarsi šildėsi ir ilsėjosi saulėje, eisena pagaliau sustojo prie cirko ir Vatikano kalvos kareiviai ėmė kasti duobę Kiti paguldė ant žemės kryžių, padėjo plaktukus ir vienis, laukdami, kol pasirengimas bus baigtas, o minė vis tokia pat tyliai ir susikaupusi, klūpojo aplinkui. Apaštalas spindulių ir auksinių bliksnių nutvėksta galva atsisuko paskutinį kartą į miestą. Tolumoje kiek žemiau žvilgėjo Tibras, anapus jo Marso laukas, aukščiau Augusto mauzolėjus, žemiau Nerono pradėtos statyti milžiniškos termos dar žemiau Pompėjaus teatras, o už jų vietomis aiškiai matomos vietomis kitų statinių uždengtos e, septa Julija daugybė portikų šventyklų, kolonų, keliaukščių namų ir pagaliau štai ten horizonte aplipusios namais kalvos, didžiulis žmonių skrusdėlynas, kurių kraštas nyko žydrame ūke, piktadarybių lizdas, bet ir galios buveinė, beprotystės versmiai, bet ir tvarko šaltinis. Miestas tapęs pasaulio sostinę, jo engėjų, bet kartu teisės rimties nešėjų, visagalis, nenugalimas, amžinas. O Petras, apsuptas karių, žiūrėjo į miestą neliginant valdovas ir karalius į savo žemės ir kalbėjo, tu atpirktas, tu manau esi. Ir niekas ne tik iš karių, kasančių duobę kryžiai statyti, bet net iš sekėjų nenumanė, kad štai stovi tarp jų tikrasis šio miesto valdovas ir nueis Cezariai, nuplauks barbarų bangos praeis amžiai, o šis senolis čia viešpataus nuolatos. Saulė vis labiau krypo į ostiją, pasidarė didelį ir raudoną. Visa vakarinė dangaus pusė sužėrų skaičiausia šviesa. Kariai priejo Petro nurengti. Tačiau jis melzamasis staiga atsitiesi ir aukštai iškėlė ranką. Kankintojai sustojo lyg sutramdyti jo povizos, tikintieji taip pat sulaikė kvapą krūtinėje manydami, kad jis nori kalbėti ir stojo bežadė tyla. O jis stovėdamas ant aukštumos ištiesta dešinę ėmė daryti kryžiaus ženklą, mirties valandą laimindamas. Urbi et orbi, miestui ir pasaulį. Ta patį nuostabų vakarą kitas kareivių būrys, ostijos keliu, vedė Paulių tarsietį vietovę, vadinamą Akve Salvija, šalavijų šaltiniai. Ir paskui jį ėjo pulkas jo atverstų tikinčiųjų, o jis, pažinęs artimesniuosius, kalbėjosi sustojęs, nes kaip Romos piliečių sargyba jam buvo atlaidesnį. Už vadinamųjų trigubų vartų jis susitiko Plautilę, prefekto Flavijaus Sabino dukterį ir matydamas jos apsiašaro įsiveidą tarį plautilę, amžino išganimo dukrą, eik ramybėje. Paskolink man tik skarelę, užsirišti akims, kai keliausiu pas viešpatį. Ir paėmęs skarelę, ėjo toliau tokiu džiaugsmingu veidu, lyg grįžtantis namo, visą dieną triūsęs darbininkas. Jo mintys panašios kaip ir Petro, buvo ramios ir giedros, kaip šitas vakaro dangus. Akis susimašysio žiūrėjo į priekį plytinčią lygumą, ir į nušvitusius Albanų kalnus. Prisiminė savo keliones, darbus ir žygius, laimėtas kovas ir visose žemėse, už visų jūrų įsteigtas bažnyčias ir galvojo, kad tikrai nusipelnė atilsiu. Jis taip pat baigė savo darbus, jautė, kad jo sėjos jau neišpūstys piktybės vėjas. Ėjo iš jo žemės įsitikinęs, kad jo tiesos paskelbtą pasaulinį karą ji laimės ir neapsakoma giedra nusileido į sielą. Kelias į mirties vietą buvo tolimas, jau ir vakarėti ėmė, kalnai pasidarė purpuriniai, o papėdėse palengva gulė šešėliai, kaimenės grįžo namo, vienur kitur ėjo bureliai vergų su darbo įrankiais ant peties, prie namų ant kelio žaidė vaikai ir smalsiai žiūrėjo į praeinantį būrį kareivių. Šis vakaras, šis skaidrus, auksinis oras, alsavo ne tik taika ir nusiraminimu, bet ir kažkokią harmoniją, rodos kančia nuo žemės iki pat dangaus. O Paulius ją girdėjo ir širdie netilpo džiaugsmas pagalvojus, kad prie šios pasaulio muzikos ir jis pridėjo vieną garsą, kurio nebuvo lygi šiol ir be kurio žemė visa būtų žvangantis varius ir skambantys simbolai. Ir prisiminė, kaip mokė žmonės meilės – kaip jiems kalbėjau, kad nors išdalytų turtus vargšams, nors perprastų visas kalbas, visas paslaptis, visus mokslus, jie niekas būtų be meilės, kuri yra maloninga, kantri, kuri nedaro blogą, netrokšta garbės, viską pakelia, viskuo tiki, visko vilėsi, viską ištveria. Štai ir prabėgo jo gyvenimas mokant žmonės tokios tiesos. Ir dabar jis kalbėjo širdyje, kokia galybė ją įveiks ir kas ją nugalės. Nejau Cezariui pavyktų ją nuslopinti, nors jis turėtų dvigubai daugiau regionų, dvigubai daugiau miestų ir jūrų ir žemių ir tautų, ir ėjų atpildo kaip nugalėtojas. Eisena pagaliau įsuko iš vieškelių ir patraukė rytų pusėn siaurų takelių iš alavijų šaltinius. Ant viržių guli raudona saulė. Prie šaltinio centurionas sustabdė kareivius, nes išmušė valandą. Tačiau Paulius susimetęs ant peties plautilės karelę, akim susirišti, paskutinį kartą pakėlė pilną neapsakomos ramybės žvilgsnį į amžinas vakaro žaras ir ėmė melstis. Taip, išmušė valanda, tačiau jis matė priekyje ilgą žaromi švytinti kelią vedantį į dangų. Ir širdie kalbėjo savo tuos pačius žodžius, kuriuos anksčiau, jausdamas atlikęs tarnybą ir matydamas netolimą galą, parašė – Žygiuose didžiuose grūmiausi, tikėjimai saugojau, varžybas atlaikiau, o dabar man skirtas tiesos vainikas. Perskirimas 72. Roma kraustėsi iš proto po senoviai ir atrodė, kad miestas nukariavęs pasaulį neturėdamas gerų vadų, pradeda irti iš vidaus – Dar neišmušus paskutinėje paštalų valandai kilo Pizono samokslas, o po jo imta taip negailestingai kirsti aukščiausias Romos galvas, kad net tiems, kurie Neroną laikė dievu, jis virto galų gale mirties dievu. Gedulas apgobė miestą, baimė persmelkė namus ir širdis, bet portikai vis tiek puošėsi gebenių ir gėlių vainikais, mirusių gedėti buvo uždrausta. Žmonės pabudę rytą, klausė save, am šiandieną tai sailė. Šmėklų vorų sekančios paskui Cezarį ilgėjo kiekvieną dieną. Pizonas už samokslą užmokėjo savo galvą, o įkandin jo ėjo Seneka ir Lukanas, Fenijus Rufas ir Plaucijus Lateranas, ir Flavijus Cevinas, ir Afranijus Kvincijanas, ir ištvirkęs Cezario dukimų bendrininkas Tulijus Enecijonas, ir Prokulas, ir Ararikas, ir Tugurinas, ir Gratas, ir Silanas, ir Gratas Proksimas ir Subrijus Flavijus, kadaise visą širdimi atsidavęs Neronui. Ir Sulpicijus Aspras. Vienus pražudė jų pačių menkybė, kitus baimė, dar kitus turtai arba narsa. Cezaris pritrenktas samokslininkų gausybės apstatė miestą kariais ir laikė jį lyg apsuptyje ir kasdien siuntinėjo centurionus su mirties nuosprendžiais į įtariamųjų namus. Pasmerktieji dar žeminosi, perduodami laiškus pilnus liaupsių padėkų Cezariui už nuosprendį ir užrašydami jam dalį turto, kad likusį įsaugotų vaikams. Netgi atrodė, jog Neronas tyčia viršyje bet kokį saiką, norėdamas įsitikinti, kokie menkystos yra žmonės ir kiek ilgai jie kels krūvina valdžią. Po samokslininkų išnaikino ir jų giminės bičiulius ir net paprasčiausius pažįstamus. Puikių po gaisro pastatytų naujų namų gyventojai eidami į gatvę buvo tikri, kad pamatys ištisas virtinės laidotuvių. Pompėjus, Kornelijus, Marcialis, Flavijus, Nepotas ir Stacijus Domicijus žuvo apkaltinti Cezario meilės tauka. Novijus Priskas, kaip Senekos bičiulis, Rufrijų Krispinui atėmė teisę naudotis ugnimi ir vandeniu dėl to, kad kadaise buvo popėjos vyras. Didį trazėją pražudė dorumas, daugelis užmokėjo gyvybę už aukštą kilmę Net popėja tapo Cezario trumpalaikio siautulio auka. O senatas šliaužėjo prieš siaubingą valdovą statė jo garbiai šventyklas, davė įžadus už jo balsą, puošė vainikais jo statulas ir skyrė jam žinius kaip dievui. Senatoriai drebančiomis širdimis ėjo į palatiną liaupsinti jo, gėdodami periodo nikiją ir šelti su juo nuogų kūnų, vyno ir gėlių orgijose. O tuo tarpu žemumose kraujo ir ašarų prisigėrusioje dirboje tyliai, bet kasdien vis tvirčiau dygo Petro pasėtas grūdas. Perskirimas 73. Vinicijus Petronijui. Žinome ir čia, karysime, kas dedasi Romoje, ir ko nežinome, mums pasakoja tavo laiškai – Kai metė į vandenį, akmenį bangos klinda aplinkui kaskart vis plačiau ir plačiau, taigi tokia beprotystės ir pykčio banga atsirito iš palatino iki mūsų. Keliaudamas į Graikiją, čia apsilankė Cezario siūstas karinas, kuris apiplėšė miestus ir šventiklas, kad papildytų tuščią išdą. Žmonių prakaitų ir ašaromis Romoje statomas e, domus aurea, aukso rūmai. Galbūt pasaulis dar nėra regėjęs tokių rūmų, bet nėra regėjęs ir tokių skriaudų, juk tu pažįsti Kariną. Panašus į jį buvo Hilonas, kol mirtime atpirko savo gyvenimą, tačiau netoli mūsų esančių miestelių nepasiekė jo žmonės gal todėl, kad nėra juose šventyklų ir lobių. Klausė, ar mes saugus? Atsakysiu tik tiek, kad mūsų užmiršau ir tokio atsakymo tegu tau užtenka. Štai ir dabar iš portiko, po kurio rašau, Matau mūsų ramų užutekį ir ursą, iš valties metantį tinklai skaidrės gelmes. Žmona mano verpia šalimais raudoną vilną, o suoduose migdolų medžių paunksnėje dainuoja mūsų vergai. O kokia ramybė karysime, koks buvusių pavojų ir skausmų užsimiršimas. Tačiau tai ne parkos, kai prašai verpia tokią saldžią mūsų gyvenimo gyją Štai laiminamas Kristus, mūsų numylėtas Dievas ir išganytojas. Mums nesvetimas gailestis ir ašaros, nes mūsų tiesa liepia mums apverkti kitų nedalę. Bet net ir šiuose ašaruose glūdi jums nepažįstama paguoda, jog kada nors, kai užges paskutinės dienos gyvenimo mūsų, atrasime tuos visus brangius žmonės, kurie žuvo ir už Dievo mokslą dar žus. Mums Petras ir Paulius nenumirė, bet užgimė šlovėje. Sielos mūsų juos regi, ir nors akys verkia, širdis linksminasi jų linksmybę. O tai, brangusiai, mes laimingi tą laimę, kurios niekas sutremti nepajėgs, nes mirtis jums yra visa ko pabaiga, o mums bus tik perėjimas į dar didesnę ramybę, didesnę meilę, didesnį džiaugsmą. Taip ir plaukia mums šie dienos širdžių sandoroje, mūsų tarnai ir vergai, kaip ir mes, tik į Kristų, o kadangi jis mylėti prisakė, tai mylimės visi. Neretai, kai saulė leidžiasi arba mėnulis jau žėri vandenyje, kalbamės su lygyje apie senus laikus, kurie šiandien mums kaip sapnas atrodo. O kai pamastau, kad ši brangi galva, kurią dabar kasdien supuoju ant krūtinės, buvo prie pat kančių ir pražūties, tada visa širdim garbinu savo viešpatį, nes iš tų rankų jis vienas ją te galėjo išplėšti, išgelbėti arenoje ir gražinti man visiems laikams. O Petronijau, juk matė, kiek šis mokslas teikia paguodos ir ištvermės negandose, kiek kantrybės ir narsos mirties akivaizdoje. Tai atvažiuok, pasižiūrėk, kiek jis teikia palaimos paprastame, kasdienėme gyvenime. Matai, žmonės lygi šiol nepažinojo Dievo, kurį galima mylėti, todėl nemylėjo ir vienas kito – Iš to kilo jų nedalia, nes kaip šviesa iš saulės, taip laimė iš meilės kyla. Neišmokė jų šitos tiesos nei įstatymų leidėjai, nei filosofai, ir nebuvo jos nei Graikijoje, nei Romoje, o kai sakau nei Romoje, tai reiškia visoje žemėje. Sausas ir šaltas stoikų mokslas, prie kurio linksta dorybingi žmonės, grūdina širdis, it kardus, bet daro juos veikiau abejingus negu geresnius. Tačiau kam aš sakau tau, tu mokytesnis ir daugiau supranti už mane, juk tu pažinojai ir Paulių tarsietį, ir nekartą su juo ilgai kalbėjasi, taigi puikiai žinai, kad palyginti su juo skelbta tiesa, visi jūsų filosofų ir retorių mokslai tai yra tušti burbulai ir tušęs bereikšmių žodžių tarškėjimas. Prisimeni, kaip jis tave paklausė – O jeigu Cezaris būtų krikščionis, argi nesijaustumėte saugesni, ramesni dėl viso to, ką turite, bijotumėte pavojų, argi nebūtumėte tikresni dėl savo rytojaus? Tačiau tu jam kalbėjai, kad mūsų tiesa esanti gyvenimo priešį. O aš dabar tau atsakau, jeigu nuo pat laiško pradžios būčiau kartuojęs tik du žodžius, esu laimingas, vis tiek nebūčiau išreiškęs visos savo laimės – Tu man atsakysi, kad mano laimė tai lygija. Taip, brangusai, nes myliu jos nemirtingą sielą ir abu mylimės Kristuje. O tokioje meilėje nėra nei įsiskyrimų, nei išdavyščių, nei permainų, nei senatvės, nei mirties, nes kai praeis jaunystė ir grožis, kai nuvys kūnai mūsų ir mirtis ateis, meilė vis tiek išliks, nes išliks sielos. Kol mano akis atsivėrė ir išvydau šviesą, buvau pasiryžęs dėl lygijos, net savo paties namus padegti, o dabar sakau tau, nemylėjau jos tada, nes mylėti mane tik tai Kristus išmokė. Jis laimės ir ramybės šaltinis, tai ne aš kalbu, tai kalba pats gyvenimas. Palygink tuos jūsų nerimo pritvinkusius malonumus, jūsų netikrumą dėl svaigulių, rydienos, jūsų orgijas panašias į šermenis su krikščionių gyvenimu ir rasi aišku atsakymą. Tačiau, kad galėtum geriau palyginti, atvažiuok į čiobeliais kvepiančius mūsų kalnus, į mūsų auksmingus alyvmedžių guotus, į gebenėmis apaugusi mūsų pajūrį. Čia tavęs laukia ramybė, kokią seniai beturėjai ir širdys, kurios tave tikrai myli. Tavo siela kilni ir dora, tu turėtum būti laimingas, tavo gulus protas mokės pažinti tiesą, o pažinęs ją ir pamilsi, nes gal ir galima būti jos priešų kaip Cezaris ir Tigelinas, bet abejingas likti niekas neįstengs. O mano Petronijau, mudu su lygija puoselėjame viltį netrukus tave pamatyti. Būk sveikas, laimingas ir atvažiuok. Petronijus Vinicijos laišką gavo Kumuose, kur buvo atvykęs su kitais Cezarį lydinčiais Augustijonais. Ilgametė jo kova su Tigelinu artėjo prie pabaigos. Petronijus jau žinojo, kad joje turės kristi ir suprato, kodėl. Cezariui kasdien vis labiau smunkant iki komedianto, juokdarių ir vadeliotojo vaidmens, vis giliau klimstant į lyguistą begėdišką ir kartu vulgarę paleistuvystę, rafinuotas arbiter elegancija pasidarė tik našta. Petronijui net tylint Neronas toje tyloje matė priekaištą, net kai gyri įžiūrėjo pasityčiojimą. Šviesus Patricijus erzino jo savimeilę ir kėlė pavydą, jo turtai ir puikus meno kūriniai žadino ir valdovo, ir jo visagalio ministro gopšumą, kol kas jį dar kenti dėl kelionės į Ahają. Kur jos skonis? Graikijos reikalų išmanimas galės praversti. Tačiau Tigelinas palengva pradėjo Cezariui vis aiškinti, kad Karinas netgi pranoksta Petronijų skonių bei žiniomis ir geriau už jį sugebės surenkti Ahajoje žaidynės prieimimus ir triumfus. Nuo tada Petronius jau buvo pasmerktas, tačiau jis nesiryžo jam pasiūsti nuosprendžio Romoje. Ir Cezaris ir Tigelinas prisiminė, kad tas tariamai išlepęs estetas, naktį paverčiantis dieną, užsiėmęs tik malonumais, menu ir puotomis būdamas prokonsulų Bitinijoje, o paskui konsulų saustinėje, parodė stulbinamą darbštumą ir energiją, Jie numanė, kad iš jo galima visko tikėtis ir žinojo, kad Romoje įmyli ne tik pilkos minios, bet net ir pretorijonai. Niekas iš Cezario patikėtinių nesiryžo numatyti, kaip šį kartą Petronius pasielgs, todėl atrodė būsę išmintingiau išvilioti jį iš miesto ir smokti jau provincijoje. Tad Petronius gavo kvietimą draugė su kitais Augustijonais atvykti į kumus ir jis, nors nutuokė klastą, vis tiek išvyko, gal dėl to, kad nenorėjo atvirai priešintis, o gal pasišovė dar kartą parodyti Cezariui ir Augustijonams linksmą be jokių rūpešių veidą ir laimėti paskučiausią prieš mirtinę savo pergalę prieš Tigeliną. Tuo tarpu šis nedelsdamas jį apkaltino bičiulystę su senatoriumi Stevinu, kuris buvo Pizono samokslo siela. Romoje pasilikusius Petronijaus žmonės suėmė, namus apsupo pretorijonų sargybą, tačiau jis sužinojęs tai neparodė jokio nerimo, netgi jokio susirūpinimo ir šipsodamasis kalbėjo Augustijonams, kurios vaišino savo puikioje viloje kumuose. Aheno barbas nemėgsta tiesių klausimų, tad pamatysite, kaip sutriks, kaip paklausiu, ar jis įsakė suimti mano familiją sostinėje. Paskui pažadėjo jiems puotą prieš tolimą kelionę – Ir kaip tik jai rengėsi, kai atėjo Venicijaus laiškas. Įgavęs Petronijus kiek susimastė, bet netrukus jo veidas vėl nusigėdrijo ir tos pačios dienos vakarą parašė tokį atsakymą. Džiaugiuosi jūsų laimę ir stebiuosi jūsų širdimis, kaisime, nes nemaniau, kad du įsimylėjėliai galėtų ką nors trečią ir tolimą prisiminti. O jūs ne tik manęs neužmiršote, bet dar norite atvirioti į Siciliją ir ten pasidalyti su manimi savo duoną ir savo Kristumi, kuris, kaip prašai, taip dosniai jums laimės teikia. Jeigu taip yra, garbinkite jį. O aš manau, brangusis, kad prie lygijos sugražinimo tau truputį dar prisidėjo Ursas, truputį Romo žmonės. Jeigu Cezaris būtų kitoks žmogus, tai netgi manyčiau, kad jis nutraukė persekiojimus atsižvelgdamas į tavo ir jo tolimą giminystę su ta vaikaitė, kurią kadaise Tiberijus išleido už vieno iš Vinicijų. Tačiau jeigu tu manai, kad tai Kristaus valia, nesiginčysiu. Taip, nešikštėkite jam aukų, Prometėjas taip pat pasiaukojo žmonės, bet dėja, Prometėjas turbūt yra tik poetų išmonė, o pasitikėjimo verti vyrai man kalbėjo savo akimis regėję Kristų. Aš kaip ir jūs manau, kad jis padoriausias iš dievų. Pauliaus tarsiečių klausimą atsimenu ir sutinku, jeigu sakysime, Aheno barbas gyventų pagal Kristaus mokslą, tai gal turėčiau laiko atvažiuoti pas jūs į Siciliją. Tada medžių paunksnėje prie šaltinių pasikalbėtume apie visus dievus ir visas tiesas, kaip kadaise graikų filosofai. O šiandien turiu tau atsakyti trumpai. Aš pripažįstu tik du filosofus. Vienas jų Pironas, antras Anakreontas, o kitus galiu tau pigiai perleisti kartu su visa graikų ir mūsų stojikų mokykla. Tiesa gyvena kažkur taip aukštai, kad patys dievai negali jos įžiūrėti nuo Olimpo viršūnės. Tau, karysime, atrodo, kad jūsų Olimpas dar aukštesnis ir stovėdamas ant jo šauki man. Kopčia ir išvysi tokius vaizdus, kokių lygi šiol nesiregėjęs. Galbūt, tačiau aš tau atsakau. Bičiuli, neturiu kojų. Ir kai perskaitysi šį laišką iki galo, manau, kad pripažinsi mano teisybę. Ne, laimingasai, karalienės aušros vyre, jūsų mokslas ne man, ne jau aš turiu mylėti bitinus nešančius mano lektiką, egiptiečius kūrenančius mano pirtis Aheno barba ir tigelina. Prisiekiu tau baltais haryčių keliais, kad ir norėdamas nesugebėčiau. Romoje yra mažų mažiausia šimtas tūkstančių žmonių, kurių arba įsišovusios mentis, arba stori keliai, arba liesos blauzdos, arba apvalios akys, arba per didelės galvos. Nejau liepsi man ir juos mylėti? Ir kur rasti tą meilę, jeigu jo širdyje nejauti? O tai jeigu jūsų Dievas nori, kad juos visus mylėčiau, kodėl jis toks visagalis nesuteikė jiems tokio pavidalo, kaip sakysime, niovės vaikų, kuriuos matei palatinę? Kas myli grožį, jau vien dėl to negali mylėti bjaurumo. Kitas dalykas – netikėti mūsų dievų, bet mylėti juos galima, kaip mylėjo Fidijas ir Praksitelis, ir Mironas, ir Skopas, ir Lisipas – Jeigu net ir norėčiau eiti ten, kur mane vedi, negaliu. O kai nenoriu, tai dvigubai negaliu. Tu tiki, kai Paulius Tarsėtis, jo kada nors anapus tiksu kažkokiuose Eliziejaus laukuose pamatysite savo Kristų. Gerai, tada tegu jis pats tau pasako, ar priimtų mane su mano gemomis, su mano muėniška vaza ir sosijų leidiniais ir su mano auksaplaukia, Vien pagalvojus apie tai mane juokasima, brangusai, nes man dar Paulius Tarsietis sakė, kad dėl Kristaus reikia įsižadėti rožių vainikų, puotų ir malonumų. Teisybė žadėjo man kitokią laimę, bet aš atsisakiau, nes tai kitokie jau per senas, o rožėmis visada grožėsis mano akys ir našlaičių kvapas taip pat man visada bus malonesnis už dvoką, nešvaraus artimo iš subūros. Štai priežastys, dėl kurių jūsų laimė ne man. Tačiau šalia jų yra dar viena, kurią tau patausojau pabaigai. Taigi mane šaukia Tanatas. Joms prasideda gyvenimo aušra, o mano saulė jau nusileido ir sutemos gaubę galvą. Kitaip tariant, aš turiu mirti, karysime. Neverta apie tai ilgai kalbėti. Taip turėjo baigtis, tu pažįsti Aheno barbą ir lengvai viską suprasi. Tigelinas mane nugalėjo, tikriau sakant, ne, e, tik tai mano pergalėms atėjo galas. Gyvenau kaip norėjau ir numirsiu, kaip man patiks. Neimkite to į širdį. Ne vienas dievas nežadėjo man nemirtingumo, taigi nieko netikėta neįvyks. Bet daug lysti Vinicijau sakydamas, kad tik jūsų dievybė moko numirti ramiai. Ne, mūsų pasaulį žinojo ir prieš jūs, kai išgerta paskutinė taurė metas iškeliauti pailsėti ir jis moka tai atlikti, oriai. Platonas sako, kad dorybė yra muzika, o išminčiaus gyvenimas harmonija. Jeigu taip, aš numirsiu, kaip gyvenau, dorybingai. Norėčiau tavo dieviškąją žmoną dar atsisveikinti žodžiais, kuriais ją kadaise pasveikinau aulų namuose. Įvairių įvairiausių tautų prisižiūrėjau, bet tau lygios nemačiau. Taigi jei siela yra kažkas daugiau, negu teigia Pironas, tai mano įskrisdama į okeano pakrašius, užlėks pas jūs ir nusileis prie jūsų namų, drugelių arba, kaip tikė egiptiečiai, vanago pavidalu, kitaip atvykti negaliu. O tuo tarpu tegu Sicilija jums virsta Hesperidžių sodu. Tegu laukų gėrių ir šaltinių deivys barsto jums kelią gebenėmis ir visuose jūsų namų kolonų akantuose tegu suka lizdus balti balandžiai